عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأحبة تنايو كلا سباب يكم حميدي لكم شكور المولى جل وعلا aliyetukutanisha mahali hapa patukufu katika hii nyumba miongoni mwa nyumba zake tukufu hapa katika Masjidil Huda Spark leo kwa wakati huu wa baada ya sala ya al-asr ambayo leo bila shaka ni tarehe mbili katika mwezi wa Shaaban ya mwaka wa 1446 min alhijra an-nabawiyya ambayo bila shaka itakuwa ni kama tarehe moja tarehe mosi ya mwezi wa pili mwaka wa 2025 miladia tumekutana hapa kwa nia na madhumuni ya kukumbushana juu ya huu Uislamu wetu, kitu chenye thamani kubwa katika maisha yetu ya hapa duniani na kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala huko akhira. Uislamu ni neema kubwa isiyo na mfano ni'matun la tuwaziha ni'ma ni neema ambayo huwezi kuilinganisha na neema nyingine yoyote ametukutanisha juu ya Uislamu tukiwa waislamu tukakutana katika nyumba hii tukufu kwa ajili ya kuyazungumzia mambo ya Kiislamu tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في جمعنا هذا وأن يجعله مباركا أينما كنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه نمون بالله سبحانه وتعالى بتوفيق فتوفقيشي قد كتناوي زنقنزة قد كتناوي يتندى na tujalie sisi kuwa ni wenye ikhlas ni mukhlisina lahu din katika kauli zetu na matendo yetu ili tuweze kupata radhi zake subhanahu wa ta'ala hakuna mambo makubwa mageni msiyoyajua yatakayozungumzwa hapa mengi tutakayoambiana tushayasikia sana lakini kwetu kwenye Uislamu kuna mlango wa kukumbushana kukumbusha watu hasa katika yale ambayo wameghafilika juu yake maudhui niliyopangiwa niilete kwenu kwa muda huu ni maudhui adhim kubwa kubwa sana tena ni maudhui pana yenye kina kirefu lakini nitazungumza mimi kwa kadiri nitakavyojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala na ninamwomba Allah anipe taufiki ya kuweza kuyafikisha haya na hiyo ni sababu ya mimi na nyinyi kupata manfaa maudhui yenyewe ni alhubbu fillah mtu kupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini ina sehemu yake ya pili ambayo itakuwa ni kipindi cha pili nayo ni kipengele cha albughdhu fillah kuchukia kwa kuna kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili ya Allah katika Uislamu kuna kipengele hicho na kuna mlango huo ni wajibu juu yetu waislamu kujua hivyo kwamba tutatakiwa sisi tupendane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na itafika wakati kama tutataka kuchukiana basi tuchukiane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika uh, tabia na asili ya maumbile ya mwanadamu mwanadamu ameumbwa juu ya kupenda na kuchukia kila mwanadamu analo hili katika nafsi yake ndani yake hupenda na huchukia kwa sababu mbalimbali lakini maumbile yako hivyo ndio pale ukajikuta wampenda baba wampenda mama wampenda mtoto wampenda mke wampenda ndugu wampenda rafiki wampenda jirani wampenda kadha wapenda yeye upenda kupo kwa sababu ni katika fitra ya mwanadamu namna alivyoumbwa ameumbwa kwa kupenda mwanadamu hupenda watu na hupenda vitu na kinyume chake pia mwanadamu huchukia akamchukia fulani na alani akawachukia wale na wengine hii ni tabia ni maumbile mwanadamu ameumbwa nayo hawezi kuyaepuka maumbile haya hakuna hata mmoja katika sisi atakayedai kwamba mimi napenda tu sina nilichukialo wala sina ninayemchukia atakuwa anatudanganya kwa sababu atakwenda kwenda kinyume na alivyoumbwa au mimi nachukia tu hakuna nimpendaye wala hakuna nilipendaye atakuwa katudanganya apenda huyu na achukia huyu kwa hiyo kimaumbile iko hivyo wala hakuna atakayedai kwamba yeye hana hili wala hili sipendi wala sichukii lazima hivi vitu viwili viwepo kwa mwanadamu sasa katika uislamu umelipetiliza ili jambo na ikamwelekeza muislamu vitu vya kuvipenda na watu wa kuwapenda imemwelekeza kupitia al-Qur'an al-Karim kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala alichoteremshiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambacho ni mwongozo kwetu sisi waislamu kupitia sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tumeelekezwa ni watu wa aina gani wakina nani tuwapende na kina nani tuwachukie sasa kwa kuwa jambo hili ni pana na ni kubwa sana kama nilivyosema mimi nitalizungumzia katika baadhi ya nukta chache nukta ya kwanza maana ya kupenda kisheria maana alhub wa haqiqatu alhub fillah na sehemu ya pili ni fadlu alhub fillah lakini kabla yake pengine nikataja ahamiyatu alhub fillah ahamiyatu alhub fillah umuhimu wa watu kupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila zake alafu pia tutataja min abraz simati au alamati alhubbi fillah na wakati ukituruhusu tutaendelea na thamaratu alhubbi fillah naomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika ku pita njia hizi kwa ukamilifu wake ili tupate manufaa kupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala au kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu nataka tufahamu kwamba miongoni mwa misingi madhubuti imara iliyojengwa na Uislamu si jambo dogo ni jambo madhubuti kabisa imara ni swala la alhubbu fillah ndaka hili likae kwenye akili zetu kupenda au kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wewe ukiwa una mapenzi na mtu jiulize katika nafsi yako kwa nini nampenda huyu ikiwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala basi ubashiruka bilkhair kubashiria khairi ya kwamba wewe uko katika watu wazuri kwa kuwa wapenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo huu ni msingi imara sasa maana ya kupendana kwa ajili ya Allah kupendana kwa ajili ya Allah ni hubu الشخص بسبب قربه من الله تعالى وإيمانه وتمسكه أو التزامه بطاعة الله ورسوله والتزامه بطاعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم ili hayo mapenzi yako kwa huyo unayempenda yaambiwe kuwa ni kwa ajili ya Allah ni wewe kumpenda mtu huyo kwa kuwa mtu huyo yuko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa mtu huyo ni mu'min anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa mtu huyo ni mtiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ni mwenye kushikamana na mafunzo na sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulipoyaona hayo kwake wewe ukampenda kwa sababu ya hayo tutajua waweza kumpenda mtu kwa sababu ya karaba ya udugu ni ndugu yako shaqiq ni ndugu yako ibnu ammi yako kwa kuwa ni mjomba wako kwa kuwa ni fulani kwako ni mtu katika familia yenu unaweza ukampenda mtu kwa kuwa ni rafiki yako mmekuwa pamoja katika mtaa wenu mmesoma skuli moja mmecheza mpira pamoja mwajuana tangu kitambo utoto huko wampenda kwa sababu hiyo kuna watu wanapendana kwa sababu hizo au wampenda mtu kwa sababu ni wa kabila lako ni katika bani fulani na wewe ni katika hao kwa sababu ni mtu wa mtaani mtaa, kwako au kijijini kwako au katika mji wako au nchi yako ukampenda mtu huyo kwa sababu hizo au ukampenda mtu kwa sababu ukufanyia ihsan kuna mambo mengi mazuri anakufanyia wewe anakupa pesa anakupa msaada anayapatiliza mambo yako pengine ukiwa na shida nyumbani kwako kuna shida fulani basi mtu wa kwanza atakayejitokeza ni yeye kukusaidia wampenda kwa sababu akutetea wewe wampenda kwa sababu akupenda wewe twajua yako mapenzi yaliyojengwa katika misingi hiyo au ukampenda mke kwa sababu ya uzuri wake kwa sababu ya mali yake kwa sababu ya famili yake na sababu mbalimbali lakini mapenzi yaliyojengwa juu ya msingi wa dini ya Allah kupenda kwa ajili ya Allah ni kum kumpenda mtu kwa sababu yuko karibu na Allah na yale mambo anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala Mwana huyu bwana ah, ni multazim mutamassik ta'ati Allah mkoshi katika swala za jamaa yuko mbele mbele katika khairi ni mwingi wa kufanya khairi na ihsani katika jambo la dini harudi nyuma umeona iko mbele ana mapenzi na dini bisababi qurbihi min Allah ta'ala wa imanihi nakuwa ni mu'min na ni mtiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ni mtu huwa anapoambiwa jambo katika mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam yeye harudi nyuma yuko mbele kabisa katika kushikamana na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ukampenda kwa sababu hizo sasa wewe katika akili yako sasa hivi watakiwa uhudhurishe idadi ya unaowapenda kwa sifa hizi unawapenda wangapi kwa sifa hizi kama hakuna yoyote unempenda kwa sababu ya sifa hizi zilizotajwa ujue bado hapajakamilika kipengele cha imani kwako nacho ni kipengele cha kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na maal asaf watu wengi tupendana kwa sababu za kilimwengu kwa nini wampenda ah jamaa huyu hivyo tu eh hey, jamangu kwa nini unampenda ah, alinisaidia sana huyu bwana nilipata shida fulani bwana yule akanisaidia ah mimi simwachi yule maisha siwezi usahau ihsani yake watu hupendana kwa sababu za kilimwengu miongoni mwa sababu hizo ni ukabila utaifa muislamu mapenzi yake kwa muislamu mwenzake hayajengwa katika msingi huu na tabu kubwa leo inayotokea katika umma wa Kiislamu ni kwamba haya mapenzi yetu sisi tumeyaweka kwa sababu za kilimwengu shida nyingi zajitokeza leo kwenye Uislamu ni kwa sababu yale mapenzi yaliyotakiwa yafanywe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala sisi tuyafanya kwa ajili ya dunia kwa sababu za kidunia tatizo kubwa sana linazalikana hapo ikhtilafu nyingi sana zinatokea kutokea hapo kiasi ambacho mtu anaweza kukhasimiana na mwenzake katika jambo la haki akawa yuko tayari kumbughudhi fulani katika jambo la haki kwa sababu ya kumtetea mwanawe kwa sababu ya kumtetea rafiki yake ambaye yuko kwenye makosa na hii inayosemwa huku ni haki na huyu kakhalifu haki lakini mapenzi ya ukaraba yamemfanya awe ni mtetezi wa mtu aliyesimama katika batil na akamchukia aliko katika haki khilafu yajitokeza hapa hapa pana mifano mingi sana wala wakati hautoshi kuitoa mifano hiyo kitafuta sababu za matatizo na fitna na chokochoko katika ulimwengu nenda misikitini nenda sehemu mbalimbali nenda katika madaris za Kiislamu migogoro na mizozo mbalimbali inayojitokeza ni kwa sababu ule upenzi wetu sisi haukujengwa katika misingi imara ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tupendana kilimwengu twalindana kwa sababu za ki, za ki, za kilimwengu sababu za kidunia si kwa sababu za Allah subhanahu wa ta'ala tutateteana sasa uislamu umetuletea sisi alhubbu fillah na hili ni jambo muhimu sana la watu kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu uislamu hauwezi kupiga hatua ukasonga mbele na thamara yale matunda uislamu yakapatikana kama hakuna mahaba baina yetu hakuna alhubbu fillah sisemi kupendana tu kama waislamu tupendane tukawa tupendana tu la kupendana kwa ajili ya Allah hiki kitu kama hakipo baina yetu hatuwezi kuumathili uislamu sahihi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam mpaka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika aliyoyafanya na aliyoyasema ametuishiria kwenye haya kuna mifano ya wazi katika vitendo vya mtume sallallahu alaihi wasallam na kauli zake nitaitoa mifano miwili mfano wa vitendo vya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi katika sahihi al-bukhari hadithi nambari 2248 mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika madina wengi nyinyi mliopita madaris tunajua katika mambo ya mwanzo kabisa aliyoyafanya ni at-taakhi baina al-muhajirin wal-ansar kujenga udugu baina ya wahamiaji wageni waliohamia katika mji wa Madina na ansar watu wa Madina ambao katika sifa zao zilizotajwa katika Qur'an yuhibbuna man hajara ilayhim sifa yao kubwa kabisa walikuwa wanawapenda wale waliohamia kwao marafiki zao wakubwa kabisa vipenzi vyao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiwango kisichomithilika kwa kiwango kisichomithilika Mtume sallallahu alaihi wasallam akajenga udugu ule akamfanya ndugu Abdurrahman bin Auf na Saad bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhuma kamwambia wewe Abdurrahman ndugu yako atakuwa ni huyu Saad bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhuma Saad bin Rabi' ni katika watu wa Madina na alikuwa tajiri kama hadithi inavyoeleza kwamba baada ya kuunganishwa yeye na Abdurrahman ibn Auf akamwambia Abdurrahman ibn Auf inni aktharu al-ansari mala mimi Saad bin Rabi' ni katika ansari waliokuwa na mali nyingi zaidi au mimi ni mtu nina mali nyingi zaidi kuliko kat, mtu yote katika ansar tajiri mimi alimwambia wazi sasa mimi mali yangu nitaigawa sehemu mbili fa uqsimu mali nisfain walimra'atan fanzur a'jabahuma ilayk فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها فتزو فتزوجتها قال بارك الله لك وفي في بارك الله لك في أهلك ومالك أين سوقك سعد بن الربيع anamwambia عبد الرحمن بن عوف ممن نملي nyingi sana nitaigawa mali yangu kwenye mafungu mawili na mimi nina wake wawili nenda kamtazame anayekupendeza wewe nimwache mtajie ni fulana nitamwacha ikisha ida yake wewe muoe Abdurrahman bin Auf radiyallahu ta'ala anhu wa kuni ni mtu karimu walaysa bila imin mtu mkarimu mtu mtukufu anajua nini maana ikram nini maana ya utu hakuipapatikia ile mali pamoja na kwamba Saad bin Rabi'i yuko tayari ameitoa mali ile mintidi nafsi ameridhika mwenyewe lakini akamwambia ah jazakallahu khaira ahlan wa sahlan lete alichomwambia barakallahu laka fi ahlika wa malik Allah akubariki wewe katika ahli zako na mali na mali zako aina suqukum soko lenu liko wapi nifahamishe tu niambie sokoni ni pale fadalluhu ala suqi bani qainuqa wakamwelekeza kwenye soko la bani qainuqa Abdurrahman bin Auf ni mfanya biashara akaenda sokoni akaanza kazi ya biashara akarudi akiwa tayari amepata faida ya samni na aqt ni maziwa yaliyoganda yaliyogandishwa kisha yakasagwa maziwa ya unga aqt akaanza biashara hadithi ikaendelea mara Abdurrahman bin Auf kaoa mpaka mwisho wa hadithi lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo la mwanzo kabisa alilotilia nguvu ni kuujenga ule udugu wa Kiislamu na mahaba baina yao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni si kwa ajili jambo jingine lolote hii inaonyesha ule umuhimu wa jambo hili lakini mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi يا النعمان بن بشير رضي الله عنهما عند مسلم mtume sallallahu alaihi wasallam ametupigia ametuwekea sura maalum na picha halisi ya namna mapenzi ya waislamu yalivyo anasema mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idha ishtaka minhu 'udwun tadaa'a lahu sa'irul jasadi بالسهر والحمى wasifu na mfano wa waumini katika kupendana kwao ile sifa walionayo waumini katika kule kupendana kwao namna mapenzi yao yalivyo na kuhurumiana kwao ni mfano wa mwili mmoja mathalul jasad ni mfano wa mwili idha shtaka min udhun kikiugua katika mwili huo kiungo kimoja tu tadaa lahu sairul jasad bisahri wal humma mwili wote unaitana kwa kukesha na kwa homa kidole tu kidogo cha mwisho cha mguu wa kushoto huko kimekitwa na msumari mathalan afala Allah iyyakum kidole kimevimba kimefanya usaha hulali macho hayatafumba kila mahali patahisi maumivu yaliyo pale huo ndio mfano wa waislamu katika kule kupendana kwao kwa kuwa mapenzi yao yamejengwa katika misingi imara ya dini huwa wanapopendana wanapopatwa na masaib mmoja wao akipatwa na msiba wowote basi inapatikana huzuni kwa wote kila mmoja hujutwisha masulia yale akayaona ni yake na msiba ule ni wake huo ndio mfano wa Uislamu alioeleza mtume Muhammad sallallahu عليه وآله وسلم kazi yoyote inayofanywa na kikundi chochote cha watu ikiwa ni kazi ya kimaendeleo pakiingia chuki kazi ile haitafanyika mnafanya kazi pamoja kikundi cha watu kumi kumi na tano ishirini au zaidi ya hapo au chini ya hapo pakishaingia kitu kinachoita kinachoitwa chuki huyu umchukia huyu na yule akamchukia yule hawa wakawachukia wale kazi ile itakuwa imeshindikana haitafanyika tena na kama itafanyika basi itakosa ule ufanisi wake na pengine watu wasifike katika malengo kwa kuwa pale pameingia kitu kinachoitwa chuki hakuna tena upendo hiyo ni kazi ya kikundi kidogo tu cha watu mafundi wanaojenga jengo moja ikawa wachukiana na kila mmoja hampendi mwenzake basi pesa kufanyika mambo pale ya kuliharibu lile jengo ili kumtia makosa mtu fulani ili fulani aonekane kwamba kaharibu kwa sababu watu wanamchukia ni jengo tu dogo sisi tunataka tuujenge uislamu wa zama zetu dhidi ya uharibifu unaofanywa na maadui wa uislamu min alyahudi walnasara walmushrikin wao wako dhidi yetu wataka kumchafua mtume wetu sallallahu alaihi wasallam wataka kuichafua wataka kukichafua kitabu cha Mola wetu al-Qur'an al-Karim wataka kuichafua sheria ya dini ya Uislamu Uislamu uonekane ni mbaya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtu katili na mengine yasiyokuwa hayo katika mambo mabaya watu waache sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala watoke kwenye Uislamu sisi kwa upande wetu twaminyana twapambana kuipigania dini ili isimame katika usafi wake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam apewe nafasi yake yeye ni mtu mtukufu akae katika mahali pake aheshimiwe atukuzwe sunna zake ziheshimiwe zitukuzwe ziongoze katika ulimwengu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ndio kiwe muongozo kwa umma sheria ya uislamu ndio itawale katika ulimwengu sisi sasa tukiwa sisi hatupendani tutafeli katika jambo hilo na kufeli kwetu sio kufeli kwa uislamu wa in yastabdil qauman ghayrakum ثم la yakunu amthalakum ikiwa nyinyi mtageuka mkaupuuza uislamu Allah subhanahu wa ta'ala ataleta badali ya watu wengine wasiokuwa nyinyi kisha hautakuwa kama nyinyi haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini uislamu utaendelea kubaki vile vile wallahu nasirun dinahu na Allah atainusuru dini yake kwa katika miongoni mwa asbabu za an-nasr na kupata nguvu katika dini yetu ni lazima paingie mahaba alhubbu fillah itawale katika nafsi zetu tupendane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala tutaweza kuipigania hii dini kisawasawa kinyume cha hivyo tutashindwa tutashindwa na wala hautashindwa uislamu watakuja watu walio bora zaidi kuliko sisi tulioshindwa kuibeba sheria hii na kuitetea tulioshindwa kukibeba kitabu hiki na kukitetea tulioshindwa kumuhami mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuzihami suna zake kwa kauli zetu na vitendo vyetu watakuja watu waliobora zaidi kuliko sisi watayafanya hayo na kushindwa na alama ya kushindwa kwetu sisi ni kutokupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ikawa mapenzi yetu sisi ni kwa ajili ya mambo ya kilimwengu watazame watu wote wewe unaowapenda wote wawapenda kwa ajili ya Allah kwa kuwa huyu ni mtiifu kwa Allah ameshikamana na sunna sahiha za mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtu mwepesi katika kuonyeka na kufuata mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu hiyo wampenda au ziko sababu nyingine zinazokufanya umpende unayempenda hatuzungumzi mambo ya masfara kwamba ni muhadhara wazungumza tumesikia ah, maneno mazuri kweli kweli yale bwana kile maneno yale ndo tuambiane hivi na alama ya kuonesha kwamba tumeelewa ni kuwa yale mauidha tunapoambiwa na tunapokumbushwa yanatubadilisha sisi tutoka kwenye hali moja twenda kwenye hali nyingine sasa suala la kupendana kwa ajili ya Allah ni jambo muhimu sana kwa mafanikio ya Uislamu wetu na ndio maana Uislamu ukalipa kipaumbele na miongoni mwa kipaumbele cha jambo hili ni kutajwa fadhila nyingi za kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ukisoma Qur'ani na ukisoma sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam utakutana na ahadithi au ayati na ahadithi zilizotaja fadhila za watu kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa maadamu tushafahamu ni nini alhubbu fillah na umuhimu wake hebu tuwezitazame kuna fadhila gani katika hili miongoni mwa mafadhila za watu kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sisi kupendwa na Allah tukipendana kwa ajili ya Allah Allah naye atatupenda alhadithu alqudsi imekuja katika alhadithu alqudsi Allah subhanahu wa ta'ala anasema wajabat mahabbati lilmutahabbina fiyya yamethibiti mapenzi yangu kwa watu wanaopendana kwa sababu yangu watu hao wamethibitikiwa wame wamekuwa wame, na haki ya kupendwa na mimi kwa sababu wao wanapendana kwa ajili yangu wajabat mahabbati lilmutahabbina fiya yamethibiti mapenzi yangu kwa watu wanaopendana kwa ajili yangu mimi kaumu yoyote inayopendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah huipenda kaumu hiyo society yoyote mujtamaa wowote ambao unapendana kwa ajili ya Allah Allah anawapenda watu hao hata siku moja katika hadithi ambayo ameitaja Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza mtume sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra فأرصد الله له على مدرجته ملكا kuna bwana mmoja siku moja alikwenda kumtembelea ndugu yake katika kijiji kingine ametoka kwenye kijiji chake kwenye mji wake anakwenda kwenye mji mwingine wa pili kumtembelea ndugu yake Allah subhanahu wa ta'ala akamwekea katikati ile njia yake kule anapoelekea kule katikati akamwelekea akamwekea malaika yule malaika katika sura ya mtu akaweko pale njiani amsubiri ndio maana fa arsala Allah lahu fa arsala Allah lahu malakan au fa arsala Allah lahu ala madrajatihi malaka Allah akamgojelezea pale akamwekea pale katika ile njia akamwelekea akamwekea malaika falamma ata alayhi alipomfikia qala aina turid yule malaika akamuuliza yule bwana eh bwana unakusudia kwenda wapi ndugu yangu unakwenda wapi qala uridu akhli fi hadhihi alqarya yule bwana akasema mimi na ninamkusudia ndugu yangu anaishi kwenye hiki kijiji kuna kijiji hapo mbele kuna ndugu yangu hapo ninamkusudia malaika akamuuliza qala hal laka alayhi min ni'matin تربها kuna ihsani yoyote juu yako anayokufanyia ambayo wewe wailinda na wailea huyu ndugu yako unayemtembelea huko kuna jambo fulani anakufanyia katika mambo ya kiihsani kwa hiyo wamtembelea tembelea ili asikusahau au aone kwamba wewe wamjali si unaweza kumtembelea mwenzako ah, siku zote bwana anisaidia nikiwa na shida saidia kwa hiyo wacha niende nikamtembelee ili ule msaada uendelee na ili ulipe ihsani anayokufanyia je kuna lolote katika hilo hal laka alayhi min ni'matin tarubbuha qala la ghaira anni ahbabtuhu fillah ile bwana akasema hapana isipokuwa lakini mimi nimempenda yeye kwa ajili ya Allah tu nampenda tu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala liqurbihi min Allah wa imanihi والتزامه بطاعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم غير أني أحببته في الله لمن بيانين أكمن بيها أسمع قال أكسمع الملائكة فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه ميمي نمجوم mjumbe الله لليتوم niliyotumwa nikupe habari ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na yeye anakupenda kama wewe unavyompenda kwa ajili yake